նախորbanությունների մասին համառոտ։ Այսօր տեղի ունեցել ազգային ժողովի հերթական լիագումար նիստը։ Հանրապետությունում կատարվել է ավելի քան 51000 հեկտար աշնանացան։ Առաջիկայում զինված ուժերի զարգացմանը կողմի լրացուցիչ 2.5 միլիարդ դոլար։ Տորոնտոյին բարձրացված Արցախի դրոշը զայրացրել է տեղի ադրբեջանական համայնքին։ Վիքի ակումբը քարվաճառում գործում է 2017 թվականից։ Կիևի Սոֆիայի տաճարում իրականացվել է հայկական խաչքարի օծման արարողություն։ Այժմ այս եւ մյուս իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր Երևանում հանդիպում է ունեցել Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Ինչպես հայտնել են նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, քննարկվել են հայկական երկու հանրապետությունների ներքին եւ արտաքին քաղաքականությունը, անվտանգությունը, Արցախի հանրապետության եւ Հայաստանի հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեների ձևավորմանը վերաբերող մի շարք հարցեր։ Նույն աղբյուրի համաձայն Բակոսյանն այսօր ստորագրել է էներգախնայողության եւ վերականգնող էներգետիկայի մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին, էներգետիկայի մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին, պետական турքի մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, մասին եւ լիցենզավորման մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին Արցախի Հանրապետության օրենքները։ Այսօր տեղի ունեցավ ազգային ժողովի հերթական լիագումար նիստը, որի օրակարգի առանցքային հարցը վերաբերում էր գալիք տարվա գլխավոր ֆինանսական փաստաթղթին 2019 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքի նախագծին։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Ազգային ժողովում 2019 թվականի բյուջեի նախագիծը ներկայացնելու համար ամբիոն հրավիրվեց կառավարության կողմից լիազորված ֆինանսների նախարար Արթուր Հարությունյանը։ Ֆինանսների նախարարը նախ շնորհակալություն հայտնեց ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովների եւ խմբակցությունների անդամներին համապարփակ, արդյունավետ եւ բաց քննարկումների համար։ Ապա նշեց, որ բարձրացված հարցերը, մատնանշված խնդիրներն ու կատարված առաջարկություններն անհրաժեշտ խթան են հանդիսանալու կառավարության գործունեությունն առավել արդյունավետ դարձնելու համար։ 2019 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը մշակվել է հաշվի առնելով Արցախի հանրապետության նախագահի 2017-2020 թվականների ծրագրի նպատակադրումները, որը միտված է ինչպես կայուն տնտեսական աճի ապահովման, այնպես էլ տնտեսության գերակա ոլորտների զարգացմանն ու գործարար միջավայրի բարելավմանը։ Նախքան պետական բյուջեի ծախսերը եւ եկամուտները ներկայացնելը Արթուր Հարությունյան անդրադարձավ ընթացիկ տարում ձևավորված տնտեսական միջավայրին եւ ներկայացրեց որոշ մակրոտնտեսական կանխատեսումներ։ 2018 թվականի մակրոտնտեսական ցուցանիշների զարգացումները մասնավորապես 9 ամսվա արդյունքներով արձանագրված 12.2% տնտեսական աճը թույլ են տալիս 2018 թվականի համար ակնկալել ավելի բարձր տնտեսական աճի տեմպ, քան մենք պլանավորել ենք 2018 թվականի պետական բյուջեի նախագծում։ 2019 թվականի բյուջետային քաղաքականությունն ուղղված է լինելու հիմնականում տնտեսական աճի խթամանն ու տնտեսությունում աճի ներուժի աստիճանական բարձրացմանը։ Այս համատեքստում ֆինանսների նախարարն առանձնացրեց մի քանի կոնկրետ կետեր։ 2019 թվականի համար կանխատեսումային համախառն ներքին արդյունքի ծավալը կկազմի 333.2 միլիարդ դրամ, ապահովելով մոտ 8% իրական աճ, որը համապատասխանում է Արցախի հանրապետության նախագահի 2017-2020 թվականների ծրագրով նախատեսված տնտեսական աճի թիրախային մակարդակին։ Այսպիսով 2019 թվականի պետական բյուջեի ծախսերը կանխատեսում են 110 միլիարդ 987.7 միլիոն դրամի չափով, որն ընդհանրիկ տարվա պետական բյուջեով նախատեսված ծախսերից ավել է շուրջ 4.2%-ով։ Հիմնական ծախսային գերակայությունները, որոնք նախատեսված են պետական բյուջեի նախագծով, հետևյալն են։ Գյուղատնտեսության ոլորտի ծախսերը նախատեսում են 5 միլիարդ 82.3 միլիոն դրամի չափով։ 2019 թվականին ավելանալու են առողջապահության, սոցիալական պաշտպանության, կրթության, գիտության եւ սպորտի, շինարարության եւ մի շարք այլ բնագավառներում ու ոլորտներում կապիտալ ներդրումները։ Նախագիծը ներկայացնելուց հետո ըստ բյուջեի քննարկման ընթացակարգի падգամավորները հարցեր հղեցին կառավարության կողմից լիազորված ներկայացուցչին։ Այնուհետև իրենց եզրակացությունները ներկայացրին ֆինանսա-բյուջետային եւ տնտեսական կառավարման հանձնաժողովի նախագահ Արամ Գրիգորյանն ու Պաշտպանության, Անվտանգության, Օրինապահպանության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Ժաննա Գալսյանը։ Զեկուցողները ողջունեցին պետական բյուջեի նախագիծը, նշելով, որ ստեղծված են բոլոր նախադրյալները, որ เป զի 2019 թվականին տնտեսական աճի երկնիշ ցուցանիշը ապահովի իր շարունակականությունը։ Ընթացակարգի համաձայն եզրակացություններից հետո падգամավորները հանդես եկան մտքերի փոխանակմամբ։ Հարցի քննարկումն ընդմիջվեց 4 օրով, որից հետո վերջնական կքննարկվի օրենքի նախագիծը եւ կընդ ընդունվի համապատասխան որոշում։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Ազգային ժողովը շարունակում է գործող օրենսդրությունը երկրի գլխավոր օրենքի սահմանադրության դրույթներին համապատասխանեցնելու գործընթացը։ Այս շրջագծում խորհրդարան այսօր փոփոխություններ ու լրացումներ է կատարել ոստիկանության մասին գործող օրենքում։ Վան Նովիկովի ռեպորտաժը։ Ոստիկանությունում ծառայության մասին, զենքի մասին, ձերբակալված եւ կալանավորված անձանց պահելու մասին օրենքներում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու փաթեթը ներառող ոստիկանության մասին օրենքի նախագիծը կառավարության կողմից լիազորված էր ներկայացնելու ոստիկանության պետ, ոստիկանության գնդապետ Իգոր Գրիգորյանը։ Ընդունման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է 2017 թվականին համանդրական բարեփոխումների արդյունքում պետական կառավարման համակարգում կատարած փոփոխությունները։ Կատարած փոփոխությունները բխում են համանդրության 93 եւ 102-րդ հոդվածներով։ Փաթեթով առաջարկում են նշված օրենքները համապատասխանեցնել Արցախի հանրապետության օրենսդրությանը եւ Արցախի հանրապետության համանդրությանը, ինչպես նաեւ այդ օրենքներում օգտագործող պետական մարմինների եւ օրենքների նախկին անվանումները համապատասխանեցնել ներկայիս անվանումներին։ Ըստ Գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ Ժաննա Գալստյանի առաջարկվող նախագիծը բովանդակային փոփոխություններ չի ենթադրում։ Ոստիկանության մասին օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելը խմբագրական բնույթ է կրում եւ պայմանավորված է համանadrությանը համապատասխանեցնելու անհրաժեշտությամբ։ Օրենքի նախագիծը խորհրդարանն ընդունել է 29 կողմ միաձայն քվեարկությամբ։ Կառավարության նախաձեռնությամբ ներկայացված հանրային ծառայությունները եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող մարմնի մասին Արցախի հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը արտադրության եւ արտադրական ենթակառուցվածքների հարցերի մշտական հանձնաժողովի դրական եզրակացությամբ էր ընդգրկվել նիստի օրակարգում։ Օրենքի նախագիծը ներկայացրեց հանրային ծառայությունները եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Հակոբ Ղարամանյանը պայմանավորված է գործող համանadrության համապատասխանեցման, սկզբունքների հստակեցման, հանձնաժողովի քաղաքական զսպվածության եւ այդ սկզբունքները ներառման։ Ակնկալում է օրենք կոնտրոլման դեպքում, որան համահունչ կլինի Արցախի հանրապետության համանadrությանը, ինչպես նաեւ հանրային ծառայությունների տնտեսական մրցակցության կարգավորման բնակավարում կարգավորվող հիմնական սկզբունքների ավելացման, կարգավորող մարմինի իրավասությունների շրջանակների եւ լիազորությունների հստակեցման, հանրաժողովի անդամի նկատմամբ քաղաքական զսպացության սահմանման, հանրաժողովի նախագահի լիազորությունների հստակեցման, հանրաժողովի աշխատանքի կազմակերպման, հանձնաժողովի ֆինանսավորման կազմակերպման միջոցով կբարձրանա ոլորտով իրականացվող քաղաքականության արդյունավետությանը։ Գլխադասային հանձնաժողովի դրական եզրակացությամբ օրենքի այս նախագիծը նույնպես արժանացավ խորհրդարանի միաձայն հաստատմանը։ Հավելենք, որ ազգային ժողովի այսօրվա հերթական նիստի օրակարգով նախատեսված էին նաև падգամավորական հայտարարություններ, որոնք սակայն չեն հնչել։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Հանրապետությունում ավարտին են մոտենում աշտանացանի աշխատանքները։ Դեկտեմբերի 12-ի դրությամբ կատարվել է 51317 հեկտար ցանց, որից 27615 հեկտարը ծորենի, 23702 հեկտարը գարուն։ Այս մասին ասել է գյուղատնտեսության փոխնախարար Վիլեն Ավետեսյանը, նշելով, որ մշակված ընդհանուր տարածքը, որը նախատեսված է եղել աշնանացանի համար, կազմում է 60780 հեկտար։ Հիմնականում աշնանացանի աշխատանքները կարելի է համարել ավարտված, բացառությամբ փոքր տարածքների, որոնցում եղանակային պայմաններից ելնելով կավարտվեն մոտ օրերս։ Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում կատարված 63365 հեկտար աշնանացանը եւ 68430 հեկտար մշակված ընդհանուր տարածքն ավելի են ընթացիկ տարվա ցուցանիշներից, ասել է Վիլեն Ավետիսյանը։ Փոխնախարարի խոսքով ընթացքի մեջ են 2019 թվականի Բերքի տակ գառնանացանի նախապատրաստական աշխատանքները։ Մեր կարևորագույն խնդիրներից մեկը ռազմաարդյունաբերական համալիրի զարգացումն է։ Մենք պետք է ի վիճակի լինենք էական զարգացում ապահովել այս ոլորտում։ Այս մասին այսօր կառավարության նիստի սկզբում հայտարարել է Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը։ Այս խնդրի լուծումը ես կապում եմ Հայաստանը տեխնոլոգիական երկիր դարձնելու մեր տեսլականի, ինչպես նաև Հայաստանում ինժեներական եւ տեխնիկական, գիտական միտքը զարգացնելու հետ։ Սա իհարկե առաջկա ամենակարևոր անելիքների մեջ է, ասել է նա։ Հաջորդ կարևոր խնդիրը ըստ Փաշինյանի զինված ուժերի մարտունակության բարձրացման հարցն է։ Առաջիկա 5 տարվա ընթացքում մենք պետք է ի վիճակի լինենք զինված ուժերի զարգացման նպատակի համար ներդնել շուրջ 2.5 միլիարդ դոլար։ Այդ միջոցները գտնել ուղղությամբ մենք պետք է լուրջ աշխատանք տանենք։ Այդ միջոցների մի մասը պետք է լինի զինծառայողների սոցիալական վիճակի բարելավմանն ուղված, նշել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Հավատում եմ, որ ինչ որ ժամանակ Թուրքիայում կլինեն իշխանություններ, որոնք կճանաչեն հայոց ցեղասպանությունը, կհասկանան, որ չի կարելի խուսափել պատասխանատվությունից։ Այս մասին ասել է Մարդկային զարգացման կենտրոնի նախագահ Թևան Պողոսյանը, մեկնաբանելով վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունն այն մասին, որ Հայաստանը առանց նախապայմանների պատրաստ է Թուրքիայի հետ հարաբերություններ հաստատել։ Փորձագետը հույս ունի, որ կգա մի ժամանակ, երբ Թուրքիան առանց նախապայմանների կբացի սահմանները եւ հարաբերությունների որոշակի գործընթաց տեղի կունենա։ Որ վարքյանին Թուրքիան հասկանա, որ ցեղասպանության փաստը շղթելու համար հսկայական գումարներ պետք է ծախսի, վստահ եմ կգնա ճանաչման, նշել է նա։ Օրերս հայտարարվեց, որ Ադրբեջանից հեռանում են նավթարդյունահանմամբ զբաղվող վերջին երկու ամերիկյան ընկերությունները՝ ExxonMobil-ը եւ Chevron-ը, որն է իրողության հավանական ենթատեքստը։ Խնդրին անդրադառնում է մեր աշխատակից Յուլիա Վանյանը։ Ինչպես հայտնի է, Կասպից ծովի հանքավայրերից նավթի ու գազի արտահանման նպատակով 1994 թվականին Ադրբեջանի հետ կնքված պայմանագրին որպես հիմնական շահառուներ մասնակցում էին 5 ամերիկյան ընկերություններ։ Պայմանագիրը, որն ադրբեջանական քարոշչամեքենան ի սկզբանե շտապեց հրճակել դարի պայմանագիր, նախատեսված էր մինչև 2024 թվականը։ Exxon Mobil-ը եւ Chevron-ը փաստորեն ամերիկյան ընկերություններից վերջին երկուսն էին, որոնք սահմանված ժամկետից շուտ լքեցին այդ պայմանագիրը խնդիրը, ինչ է տեղի ունենում, ինչու ամերիկյան կապիտալն այդպես հապճեպ շտապում է հեռանալ Ադրբեջանից։ Արդյոք այդպիսով Միացյալ Նահանգներն ինչ-ինչ պատժամիջոց է կիրառում Ադրբեջանի նկատմամբ, թե տարածաշրջանում իր իսկ նախատեսած ցնցումներից փրկում է ամերիկյան կապիտալը։ Երկու տարբերակներն էլ կարելի է ենթադրել կյանքի իրավունք ունեն։ Նախ, որովհետև դեռևս 2012 թվականին Ադրբեջանում ԱՄՆ դեսպանը հայտարարել էր, թե այդ երկրի նավթային պաշարներն արդեն սպառվում են։ Մյուս կողմից էլ գախնիկ չէ, ԱՄՆ-ն միշտ էլ հոգացությամբ է վերաբերվում տարբեր երկրներում իր ունեցած կապիտալի եւ քաղաքացիների երկրների անվտանգության խնդրին։ Այնպես որ Ադրբեջանից էներգակիրների արդյունահանմամբ զբաղվող ամերիկյան ընկերությունների հեռանալը կարող է առաջիկայում տարածաշրջանում սպասվող անցանկալի զարգացումների, ինչպես ասում են, առաջին ծիծեռնակը լինել։ Հատկապես եթե դրան գումարենք նաև այն, որ 3 Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատունը հայտարարություն է տարածել Հայաստանում գտնվող իր քաղաքացիներին կոչանելով հեռանալ այնտեղից առաջիկայում հնարավոր ահաբեկչություններից չտուժելու նպատակով, եւ դա Հայաստանում, որի ներքին ներքին հանրային անվտանգությանը կարող են նախանձել աշխարի բազմաթիվ երկրներ։ Նշենք նաև, որ պաշտոնական Երևանն այս հայտարարությանը դեռևս չի արձագանքել։ Կարելի է ենթադրել, որ առերևույթ իրար հետ կապ չունեցող այս իրադարձությունները այնուամենայնիվ մեկ շղթայի օղակներ են եւ որ տարածաշրջանը գտնվում է աշխարհակաղակական լուրջ փոփոխությունների, եթե ոչ ցնցումների շեմին։ Ըստ երևույթին ԱՄՆ նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնի Մոսկվայում կատարած հայտարարությունը, թե է ինքն իր հետ խաղաղության արմավենի չի բերել, վերաբերում էր նաև հարավկովկասյան տարածաշրջանին։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Կանադայի ադրբեջանական համայնքը բողոքով դիմել է Տորոնտոյի քաղաքային իշխանություններին։ Ադրբեջանցիներին դուր չի եկել Արցախի դրոշը, որը տեղադրվել է տեղի հայկական եկեղեցու եւ երիտասարդական կենտրոնի շենքի առջև։ Մեզանից շատերը Կանադայում են հայտնվել հայկական ուժերի կողմից Ղարաբաղյան հողերի, այսպես ասած, բռնազավթման հետևանքով։ Համայնքի ներկայացուցիչների մի մասն ապրում է հենց հայկական եկեղեցու եւ երիտասարդական կենտրոնի հարևանությամբ, եւ մենք ամեն օր ստիպված ենք անցնել այդ դրոշների կողքով, նշել են Ադրբեջանի համայնքի ներկայացուցիչները։ Դիմումում ադրբեջանցիները մեղադրում են Տորոնտոյի իշխանություններին անարդարության մեջ եւ կոչ են անում հանել Արցախի դրոշը։ Քարվաճարի Վիքի ակումբը, որն Արցախի 3 Վիքի ակումբներից մեկն է, գործում է 2017 թվականից։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանը։ Ակումբում կա գրանցված 83 մասնակից, որոնցից յուրաքանչյուր ամիս ակտիվորեն ակումբ են հաճախում 30-ից 35-ը։ Ակումբի հիմնական խմբագիրները Խարվաճարի միջնակարգ դպրոցի 9-ից 16 տարեկան դպրոցականներն են։ Անցնող տարում ակումբի մասնակիցները Վիկիպեդիա հարագիտարանում ստեղծել են 530 հոդված։ Բացի Wikipedia, Wikidaren եւ Wikibararan նախագծերում աշխատելը, ինչը բարձրացնում է նրանց գրագիտությունը, օգնում առավել հստակ ձևակերպել մտքերն ու զարգացնում օտարլեզուներից տեքստերը հայերեն թարգմանելու հմտությունը, Wiki ակումբը նաեւ զարգանալու հաղորդակցման կարողությունները զարգացնելու, ունեցած գիտելիքն ընկերների հետ կիսելու եւ օգտակար ժամանցի վայր է Խարվաճարի դպրոցականների համար։ Այդ ամենին նպաստում են Խարվաճարի Wiki ակումբում բարբերաբար կազմակերպվող մի շարք միջոցառումներ։ Այս ամիս հանդիպում արվեստի հետ խորագիրը գրող շարքի հերթական հանդիպումը նվիրված էր հայ գրող Վարդգես Պետրոսյանին։ Տիքիակում հաճախող պատանի խմբագիրների ամենասիրելի զբաղմունքներից են տարբեր ինտելեկտուալ զարգացնող խաղերը, Քանի որ Խարվաճարն ու առհասարակ Շահումյանի շրջանը համացանցում ավելի լայնորեն ներկայացնելու կարիք կա, ակումբի սաներն առիթը բաց չեն թողնում իրենց բնակավայրի տեսարժան վայրերը լուսանկարելու ու վիքի պահես բեռնելու հնարավորությունը։ Անցնող տարում ակումբականները շրջել են Խարվաճարով ու լուսանկարներ արել։ Վիքի նախագծերում աշխատելով Խարվաճարում բնակվող պատանիները հասկանում եւ զգում են, որ իրենք աշխարհում տեղի ունեցող մի մեծ գործընթացի մաս են։ Լավագույն խմբագիրները հնարավորություն ունեն մասնակցելու Յովիկի ճամբարների, որոնք հաճախ միջազգային են լինում։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Դեկտեմբեր ամիսը մուտ գործելուց հետո Ստեփանակերտի փողոցներում, հրապարակներում, զբոսայգիներում եւ պուրակներում մեկնարկել են հանրապետության մայրաքաղաքի տոնական զարդարման աշխատանքները։ Նախատոնական շրջանում եւ տոնական օրերին ինչ միջոցառումներ են նախատեսվում, երբ կվառվեն Արցախի գլխավոր տոնազարի լույսերը։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Օրորի մայրաքաղաքն ավելի ու ավելի է գեղեցկանում։ Ամենուր զարդարված տոնածառեր, գեղեցիկ լուսային էֆեկտներ, բացի վերածննդի հրապարակում տեղադրված հանրապետության թիվ 1 տոնածառից։ Տոնական գույների մեջ է նաև Ստեփան Շամյանի անվան օղակաձև պուրակի եղևնին։ Տոնականորեն են զարդարված նաև պետական հաստատությունների շենքերը, հասարակական օբյեկտները, կրթօջախները, հարակից տարածքները։ Կազմակերպիչները հավաստիացնում են, որ ամանորի եւ Սուրբ Ծննդյան տոների նվիրված միջոցառումները լինելու են միանգամայն հագեցած եւ եւ կանցնեն ուրախ ու զվարթ տրամադրությամբ։ Ասել է թե Ստեփանակերտցիները նոր տարին կդիմավորեն հանրապետության գլխավոր տոնածառի շուրջ, ուր նրանց ուրախ երկերաշտության ուղեկցությամբ շուրջ բարիկը հravirեն Զմերպապն ու Ձյունանուշը։ Նախապատրաստական աշխատանքների գլխավոր պատասխանատուի Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի մշակույթի, երիտասարդության հարցերի եւ սպորտի բաժնի պետ Կարինե Հարությունյանի խոսքով Շատ հետաքրքիր միջոցառումներ են նախատեսում ամսի 19-ին երեկոյան ժամը 7-ին կբացվեն մեր հրապարակի գլխավոր տոնածառի ծերը եւ շատ հետաքրքիր գեղեցիկ միջոցառում կկազմակերպվի այս չելինելու համերգային ծրագիր համերգային ծրագիր ձմեր պապ ջնանուշի ֆլեշմոբ որտեղ կընդգրկվեն 700-ից ավել երեխաներ որոնք ձմեր պապի հագուստում կլինեն Ըստ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի կողմից նախապես հաստատված ծրագրի դեկտեմբերի 26-ից 29-ը մայրաքաղաքի մի շարք դպրոցներում երեխաների համար կկազմակերպվեն տոնական հանդիսություններ, որոնց ընթացքում մանկապարտեզ չհաճախող 1-ից 5 տարեկան մանուկները եւ առաջինից 4-րդ դասարանի աշակերտները նվերներ կստանան ծմեր պապիկից դպրոցականների համար հենց դպրոցներում կկազմակերպվի հանդեսներ, այդ հանդեսներում բոլորը կստանան ներներ, իսկ արդեն փոքր երեխաների, որոնք չեն հաճախում դպրոցը, նրանց համար 4 դպրոցում, դա առաջի 5-րդ, 8-րդ եւ 10-րդ դպրոցներում հանդեսնի կկազմակերպվի եւ այդ երեխաները այնտեղ կստանան իրենց ներներ։ Իսկ մանկապարտեզներում մանկապարտեզներն էլ են դպրոցներում ստանալու։ Նշենք, որ դեկտեմբերի 31-ի երեկոյան երկրի գլխավոր տոնա Տաճարի շուրջ կայացած ամանորի տոնական անակնկալներով լի միջոցառումներից հետո վերածննդի հրապարակում կկազմակերպվի շքեղ հրավառություն։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Հայկական միջերական Կիևի Սոֆիայի տաճարում իրականացվել է հայկական խաչքարի ոցման արարողություն։ Միջոցառմանը ներկայ են եղել Ուկրաինայի խորհրդանի падգամավորներ, քաղաքական հասարակական գործիչներ, Ուկրաինայում Հայաստանի դեսպանատան ներկայացուցիչներ։ Այն կազմակերպվել է Ուկրաինայի հայերի միության եւ ազգային արգելոցի ղեկավարության կողմից։ Ինչպես ավելի վաղ տեղեկացվել էր, Ուկրաինայի հայերի միության նախագահ Վիլեն Շատորյանի նախաձեռնությամբ 2015 թվականից երկրի տարբեր շրջաններում տեղադրվել է 20-ից ավելի խաչքար։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապանական ծառայությունից, հարաբեցյան տարածքում վաղը սպասվում է անպամած առանց տեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 0-ից 4, ցերեկը 4-ից 9 աստիճան տաքություն։